Dragi i poštovani gledalci, draga braća muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru Islam. Upoznaj svoju vjeru Islam kroz vjerske propise u kojima govorimo o najbitnijim propisima dini Islama, abdestu, namazu, postu, zekatu, hadžu i drugim bitnim propisima za svakog muslimana i muslimanku. U našim zadnjim emisijama govorili smo o obaveznim radnjama, ono što je obaveza raditi u namazu i također o strogo zabranjenim radnjama, odnosno ono što kvari namaz. Ukoliko se nađe u namazu, to dotično utiče na ispravnost namaza. U našoj lijepoj vjeri dini islamu nije sve zabranjeno haram i također na drugoj strani halal. Ima dakle nešto i što je pokuđeno, nešto što nije lijepo. Budući da je namaz najbitniji ibadet u našoj vjeri, dini islamu, namaz od kojeg ovisi vjera jednog muslimana, onda bismo trebali taj namaz da obavimo na najljepši mogući način. Da ga obavimo s obaveznim radnjama, daleko od svega onoga što kvari namaz, dakle strogo zabranjenih radnji i također da se udaljimo i od onih radnji koje umanjuju vrijednost našeg namaza, odnosno radnji koje su pokuđene, koje nisu lijepe, da se čine u namazu. Dakle, nije lijepo, nije preporučeno, naprotiv, dakle, pokuđeno je. To utiče na manjkavost namaza, namaz onoga ko bude obavljao na takav način neće biti potpun i slično. Takvih radnjih, pokuđenih radnji u namazu je mnogo. I nažalost, dobar dio muslimana klanja sa tim određenim manjkavostima, s tim određenim mahanama. Kao što rekao, namaz je jedan od najbitnijih, najvažnijih ibadeta u našoj lijepoj vjeri, lini islamu i trebali bismo makar taj namaz da ga obavimo onako kako je najbolje, onako kako je najljepše, onako kako ga je obavljao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame. Ako se ne možemo upoznati s drugim propisima detaljnije i činiti te propise praktikovati ih onako kako treba, onda trebali bismo makar namaz. Namaz kojeg trebamo klanjati danas pet puta. U toku dana i noći trebali bismo se njemu podučiti da ga obavljamo na što je god moguće ljepši, i ispravniji, ispravniji način. Dakle, mnogo je mnogo je tih pokuđenih radnji. Pa u ovoj emisiji spominjemo samo neke od tih pokuđenih radnji, jer kao što rekao, njihov broj je ogroman velik. Trebali bismo svakako što je god moguće više upoznati se sa tim radnjama i da naš namaz bude potpuno čist od svega toga. Kako dakle od onih zabranjenih, strogo zabranjenih radnji koje utiču na ispravnost našeg namaza, odnosno dakle čine ga neispravnim, isto tako dakle i sa ovim pokuđenim, pokuđenim radnjama koje umanjuju vrijednost našeg namaza. Jer će čovjeku biti primljen od namaza onoliko koliko ga bude ispravno obavljao, pa nekome se primi u cijelosti namaz, nekome se primi jeli, pola namaza, nekome se primi jedna desetina. Jedna desetina namaza, kako se to spominje u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, od tih pokuđenih radnji jeste bespotrebno okretanje u namazu bespotrebno okretanje u namazu. Okretanje u namazu, lijevo ili desno, dakle okretanje glavom, počesto se zna desiti kada uđeš, ukoliko si zakasnio u džamiju pa uđeš, a već se otpočelo sa namazom, klanja se obavezni namaz, klanja se u džamatu, možeš vidjeti ljude iz zadnjeg safa kako se okreću prema džamijskim vratima i gledaju ko ulaze. A on klanja za imamom on već klanja za imamom, zanijetio i stoji na kijamu i on se okreće i gleda ko to ulazi u džamiju tako kasno da može posle namaza da priča taj i taj, okasnio i taj i taj, dolazi tada i tada. Dakle, okretanje u namazu je pokuđeno. Ukoliko čovjek okrene glavu desno ili lijevo od kible, namaz je ispravan, ali manjkav. Ali manjkav dočim ukoliko okrene i svoje grudi, okrene, okrene se svojim tijelom u potpunosti od kible, tada dakle njegov namaz biva neispravan. Tada njegov namaz biva neispravan. Dakle, okretanje glave od pravca kible bespotrebno jedna je od pokuđenih radnji postupaka u namazu. Kaže Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam, nakon što je zabranio okretanje jeli, u namazu, kaže to je krađa. Šeitan time krade od vašeg namaza. To je dakle krađa i to je najveća krađa. Kada se krade od našeg namaza, pa nemojmo dopuštati šeitanu da krade se vape, da krade nagradu od našeg, našeg namaza. Zatim, jeli, podizanje pogleda ka nebesima. Podizanje pogleda ka nebesima da kada se vraćamo sa rukua, vraćamo se na kijam da podižemo pogled ka nebesima. Vidjet ćemo ako Bog da govorit ćemo detaljno o namazu. Nakon početnog tekbira šta sve se radi i uči. Pa ćemo dakle da vidimo da nema dokaza kod islamskih učenjaka gdje treba usmjeriti pogled u namazu. Umjesto sežde, ili na neko drugo mjesto, dakle dok stojimo u namazu, kada smo na ruku, kada smo dole na sjedenju, gdje usmjeriti pogled, nema vjerodostojnog dokaza za mjesto gdje treba usmjeriti svoj pogled u namazu. Međutim, dakle, došao je jasan vjerodostojan dokaz za podizanje pogleda prema nebesima. Prvenstveno, na početku, kada je bio propisan namaz, to je bilo dozvoljeno. Međutim, kasnije kada je naređeno da se mirno, ponizno stoji pred Allahom subhanahu wa ta'ala, to je zabranjeno. Naprotiv, Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam izrekao je opasne hadise povodom dizanja pogleda u nebesa. Pa kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem šta je ljudima? Pa podižu svoje poglede ka nebesima u svojim namazima ili će prestati s tim ili će im se oduzeti njihov vid ili će prestati sa podizanjem pogleda ka nebesima u svojim namazima ili će im se oduzeti, oduzeti vid. Zatim od pokuđenih radnji zbog koji se umanjuje vrijednost našeg namaza, dakle koje utiču na potpunost našeg namaza, jeste i kada se spustimo na seđdu. Kada odemo s kijama na seđdu. Izgovorimo tekbir, Allahu akbar, odemo na seđdu. Dakle, dole dok se nalazimo na seđdi, da spustimo svoje podlaktice. Da spustimo, dakle, sa dlanovima, da spustimo i podlaktice na tle, na seđdu. Kao što je došlo u hadisu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, naređeno mi je da obavljam seždu sa sedam dijelova tijela pa je rekao čelo i pokazao nos. Čelo i nos, to je jedno. Zatim sa dva dlana, dva koljena i sa nožnim prstima. Poslanik sallallahu alihi wasallam na ovakav način kaže naređeno mi je da sa sedam dijelova činim seđdu, sedam dijelova moga tijela. Sa čelom pa, pa je pokazao i na nos, zatim sa dva dlana, sa dva koljena i sa nožnim prstima. Ne stoji i sa laktovima. Zato dakle nije u redu bez obzira o kome se radilo, da napomenem, muškarac ili žena. Mnogi spominju, filozofiraju, nemaju za to dokaza da se razlikuje namaz žene od muškarca nigdje. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao je svima klanjajte onako kao što ste mene vidjeli da klanjam. I nigdje nije spomenuo razliku između muškarca i žene. Naš uzor u svemu a ponajviše u ibadetu i ponajviše u najvažnijem ibadetu namazuje Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nije u redu da se slušaju neki drugi i da se prihvataju riječi nekoga drugog, a da se ostavljaju po strani riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Gdje je to Allahov poslanik alaihi salatu sam naznačio da žena klanja drugačije od muškarca? da žena stoji ovako, da muškara stoji ovako, da žena veže ruke ovdje ili ondje, nigdje to ne stoji. Namaz je podjednako propisan i pojašnjen i muškarcima i ženama, dakle, na isti način. Zato, dakle, spuštati laktove, odnosno podlaktice, na seđdi, zabranjeno je, pokuđeno, to umanjuje vrijednost namaza i muškarcu i ženi, podjednako i muškarcu i ženi. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ispravno obavljajte svoje sežde i nemojte pružati svoje laktove, spuštati svoje laktove na seždi kao što to spušta pas. Kao što to spušta pas, pas kada legne, spusti dakle svoje prednje, spusti svoje prednje noge. Zato dakle čuvajmo se ovih radnji. Jeste, dakle ne dovode u pitanje ispravnost namaza, ali dovode u pitanje potpunost, potpunost namaza. Zatim, pokuđeno je da se čovjeku namazu podboči. Počesto naši namazi traju kratko, pa nema dakle potrebe da se podboči. Međutim, na nekim mjestima gdje se namaz klanja dugo, pogotovo teravih namaz, pa zna se dakle neko podbočiti, jeli poduprijeti, e, staviti svoje ruke na bokova i slično, dakle to je pokuđeno, to je pokuđeno u namazu. Prenosi se u brojnim hadisima, hadisu Ajše radijallahu ta'ala i drugi ili ashaba i ashabiki, da je to Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam učinio, učinio pokuđenim. Zatim, usmjeravanje pogleda i zabavljanje svim onim što čovjeka okupira od namaza. Dakle, da gleda u nešto, da se zabavi nešto, nečim, da se igra nečim u namazu, Dakle, što će ga okupirati od namaza. Spominje se da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike klanjao u odjeći na kojoj su se nalazili nekakvi znakovi. Pa je prilikom klanjanja, dakle, pogledao u te znakove i znakovi su ga okupirali od namaza. Malo se jeli, zaboravio u namazu. Pa nakon što je predao selam, skinuo je tu odjeću i rekao odnesite tom i tom, dakle trgovcu, odnesite ovu odjeću i donesite mi od njega odjeću na kojoj nema nikakvih, nikakvih znakova. Isto tako, dakle, nije u redu i mi da oblačimo nekakvu odjeću a o tome je dakle, bilo govora kakvu odjeću treba oblačiti u namazu, dakle nije u redu da se oblači odjeća sa nekakvim ispisima, nadpisima, nekakvim slikama koje će nas okupirati od namaza. U namazu trebamo biti skoncentrisani, namaz je najbolje dijelo koje činimo, namaz obavljamo Allahu subhanahu wa ta'ala, razgovaramo u namazu sa svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala, pa nije u redu da Allahu dželle posvetimo najmanje, najmanje pažnje od tog od tog namaza. Zato dakle trebamo se ostaviti svega onoga što nas okupira. Bilo da se nalazi na nama ili da se nalazi ispred nas. Ili da se nalazi ispred nas. Također spominje se da jedne prilike u Ajše radijallahu ta'lanha na zidu je bio spušten nekakav, je li preko zida prebačen, spušten nekakav je li ogrtač, nekakvo platno na kojoj su se također nalazile nekakve slike. I to je bilo u pravcu kible. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je klanjao, pa također okupirali su ga te slike. Pa je znao često i poslije da klanja i da mu se te slike priviđaju dakle, u namazu. Pa je rekao, sklonite to, jeli, doista mi se te slike neprestano ponavljaju, ponavljaju u namazu. Zato, dakle, pokuđeno je klanjati prema nečemu ili u nečemu što čovjeka okupira, okupira od namaza. Zatim, postoji jedna vrsta pokuđenog sjedenja na dole tešehudu ili između dvije sečde. A to je, kako je u jednom hadisu nazvano, šeitansko sjedenje. Šeitansko sjedenje. Kako se to sjedi? Sjedi se, dakle, da se desna noga izbaci desno, lijeva noga da se izbaci lijevo i da se e, ekremekumullah, da se dakle spusti čovjek sa stražnicom na tle u potpunosti. Dakle, da ne sjedne na nogu, niti dakle da sjedne na pete, već dakle da sjedne u potpunosti na tle, a da desnu nogu izbaci desno, lijevu nogu izbaci lijevo. Dakle, takvo sjedenje je pokuđeno i nazvano je u jednom hadisu, citatu, šetanskim sjedenjem, u drugom hadisu je nazvano, nazvano čak, jeli, sjedenjem, sjedenjem psa. Zato dakle nije u redu da se na takav način da se na takav način sjedi na seždi između dvije sežde i na tešehudu sjedenju. Zatim nije u redu, zna se često desiti pogotovo omladini, pogotovo onima kojima se oduži namaz, čujemo dakle kako pucketaju svojim prstima jel, ili pucaju prste u namazu. Dakle, nije to u redu. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam je to zabranio i rekao da to zasigurno jeli, umanjuje nagradu klanjaču, nagradu od njegovog, njegovog namaza. Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala za to pucketanje prstiju rekao je da je to namaz onih na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio. Pucketanje prstiju i također da se na ovakav način jeli svežu ruke u namazu. Umjesto dakle da se stavi po lijevoj, da se prihvati lijeva desnom rukom. Ima ih, kao što rekao, počesto mladića, može se vidjeti da nisu shvatili namaz ozbiljno, pa na takav način drže jeli, ruke u namazu i onda znaju jeli, i pucati. Kaže Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma da je to namaz oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio. Salat magdub alihim. Zatim e, pokuđeno je klanjati, obavljati namaz u prisustvu hrane. Kada je hrana već postavljena, a osoba je gladna, ima potrebu za hranom, dakle nije u redu da se klanja, već je jeli, bolje, prioritetnije da se jede hrana koja je postavljena, pa tek onda da se klanja. Kako? Čovjek bi bio skoncentrisan na namaz posli. Ukoliko je gladan i postavljena hrana, a on se okrene ka namazu i klanja namaz, možda će u namazu da razmišlja o toj hrani, pogotovo dakle ukoliko je, ukoliko je gladan. Predno se dakle daje, predno se daje hrani ukoliko, dakle pod uvjetima, ukoliko je hrana postavljena i može se odmah jesti, dakle nije vruća hrana i čovjek je gladan ukoliko dakle hrana je postavljena, ne može se jesti ili nije postavljena, treba tek je li da se donosi, da se postavlja i ostalo, onda će se čovjek okrenuti namazu i klanjati, klanjati namaz. Međutim, ukoliko je sve spremno i čovjek je gladan, može da jede, tada bi dakle trebao da pristupi hrani, da jede hranu, pa tek onda da klanja. Isti slučaj je li i sa obavljanjem nužde počesto mnogi klanjači trpe nuždu u namazu da klanjaju. Zašto kažu da otklanjamo, da se riješimo? Jeli? Ne, dakle, nije u redu da čovjek klanja pod pritiskom. Jer kakav je to njegov namaz? Misliće je li samo što prije da privede namaz kraju. Tačno kao što kaže da otklanja, da ga što prije privede kraju, pa da onda ide da se razrahati. Ne, dakle, potrebno je prvo da čovjek obavi nuždu, jeli, ono dakle što ga pritišće, što ga jeli, tjera, zbog čega osjeća tegobu, pa tek onda dakle da rahat stane na namaz. Čak islamski učenjaci se razilaze oko ispravnosti oko ispravnosti namaza takvog čovjeka, jer je došlo u hadisu nema namaza onome koji klanja u prisustvu hrane i onaj koji je jeli, suzbija nuždu. Dakle, onaj koga tjera da ide u kupatilo, da ide u nužnik u WC, a on dakle to suzvija kod sebe i klanja, došlo je u hadisu, nema namaza. Zbog toga pojedini islamski učenjaci su zauzeli stav da doista nema namaza, da namaz nije ispravan onome koji na takav način ga obavlja, dok većina, većina islamskih učenjaka kažu da je to samo od pokuđenih radnji, da utiče dakle na vrijednost namaza, na potpunost namaza, a ne na ispravnost, ispravnost Namaza. Također, dakle, od pokuđenih radnji u namazu jeste da oni muškarci koji imaju dužu kosu, da svežu kosu i tako sa svezanom kosom obavljaju namaz. Da svežu kosu i da sa svezanom kosom obavljaju namaz, da idu na seždu i sl. Dakle, pokuđeno je. Onaj koji ima dugu kosu, sada nećemo ulaziti i zalaziti u pitanje je li u redu da se nosi duga kosa ili nije, da muškarci nose dugu kosu ili nije, to je dakle zasebno pitanje. Ali oni koji nose dugu kosu, kada stupe na namaz, prije nego li stupe, nego prije nego li donesu početni tekvir, trebali bi da razvežu kosu. Pa kada padaju na seždu, da na seždu pada cijela kosa nije u redu da se klanja sa svezanom kosom. To većina mladića koji imaju dužu kosu ne poznaju i ne praktikuju. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zabranio da se na takav način klanja i također zabranio je, počesto se zna to desiti i kod naših starijih, da klanjaju zavrnutih rukava, jeli, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam kaže jeli, da nije u redu da se klanja sa zavrnutim rukavima i sa svezanom kosom jeli, za one koji imaju, koji imaju dužu, dužu kosu. Dakle, u hadisu u kojem je rekao naređeno mi je da obavljam seždu sa sedam dijelova tijela i također kaže naređeno mi je da ne vežem kosu i da ne skupljam jeli, odjeću, da ne zavrćem, zavrćem odjeću. Također, od pokuđenih radnji u namazu jeste da se pridržava jednog određenog mjesta gdje će obaviti namaz. Da se pridržava jednog određenog mjesta gdje će obaviti namaz. Nije u redu, dakle, zna se desiti, nažalost, uglavnom kod naših starih osoba, jeli, kod deda, da se zna njegovo mjesto u džami i niko ne smije da stane na njegovo mjesto. Kao dakle da je on kupio to svoje mjesto, napisano njegovo ime i niko drugi ne smije da dođe i da klanja na njegovom mjestu. Dakle, nije u redu. Pokuđeno je da čovjek stalno se pridržava jednog, jednog mjesta, izuzev imama. Imam zna se njegovo mjesto i on mora, on je određen za to mjesto, on mora da stoji na tom mjestu i na tom mjestu da predvodi ostali džematlije, dočim drugi, oni koji klanjaju iza njega, dakle nije u redu da se pridržavaju jednog određenog mjesta i da na njemu jeli, klanjaju, klanjaju stalno namaze. Rekao je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam, zabranjeno mi je jeli, da klanjam poput jeli, ptice, da idem na seždu i da kljucam na seždi poput ptice. Dakle, tako brzo da se spuštam i da se dižem jeli, sa sežde, također da idem na seždu, da se spuštam na seždu kao što se spuštaju životinje i također zabranjeno je da se čovjek stalno pridržava jednog mjesta kao što se jeli, pridržava deva jednog mjesta. Zabranjeno je da se čovjek pridržava stalno jednog mjesta u namazu kao što se deva stalno pridržava jednog mjesta tamo gdje boravi. Kao što je poznato, deva ide lijevo-desno, jeli naprijed, međutim uvijek se vrati na svoje mjesto i boravi na svome mjesto. Neće otići na neko drugo mjesto i boraviti na nekom drugom mjestu. Ne, stalno dakle boravi na svome mjestu. Pa u ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve vseleme nakon što je zabranio brzo obavljanje sežde i spuštanje na seždu poput dakle određenih ptica, kaže i zabranjeno je čovjeku da se pridržava u namazu jednog mjesta kao što se deva pridržava, kao što se deva pridržava svoga mjesta. Također pokuđeno je u namazu zijevati Počesto dakle to zijevanje ne biva svojevoljno. Čovjek biva nadvladan iznutra pa zjeva. Međutim, traži se od čovjeka da stavi ruku na svoja usta. Ukoliko mu se već izjeva, iz ovog ili onog razloga traži se dakle od njega da to sjevanje suzbije koliko je god moguće. Došli su brojni hadisi i u hadisima se kaže da je zjevanje od šeitana, odnosno da šeitan voli zjevanje. Čak stoji u hadisima, Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam preporučuje da to zjevanje suzbijemo koliko smo u mogućnosti, jer tada šeitan ulazi u čovjeka. Jer tada kada čovjek zijeva, zbog toga je šeitanu zijevanje drago, tada šeitan ulazi u čovjeka. Pa dakle, od nas se traži, ako zijevamo, da suzbijemo, jeli, da sastavimo usta, sastavimo svoju vilicu, jeli, koliko smo mogućnosti, ako ne možemo ni na takav način da suzbijemo, onda da stavimo da stavimo svoju ruku preko, preko usta. Također, pokuđeno je da se dolazi u džamiju, da se klanja u džamiji, jeli u džematu s muslimanima, s neugodnim mirisom. Odnosno da se, klanj, da se kod kuće jede bijeli ili crveni luk pa da se dakle dođe u džamiju i klanja nama sa ostalim muslimanima. Jer doista, kako je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ono što uznemirava ljude, ljudima nije prijatan taj miris, isto tako uznemirava i meleke. Kada uči čovjek u namazu, stoji u pojedinim hadisima da melek priuzima dakle to njegovo učenje. Da, kada čovjek izgovara, izgovara kako je došlo u hadisu da izgovara u usta meleka. Da melek dakle preuzima to njegovo učenje. Pa dakle onaj koji jede luk, bijeli ili crveni, neka se dakle zamisli kako bi bilo da nekome u lice jeli, govori. Da nekome u lice govori, za sigurno taj bi osjetio jeli neugodan miris od njega, ne bi imao lijep osjećaj i slično, isto tako. Ono što uznemirava ljude, uznemirava, uznemirava i meleke. I dakle, ovakav slučaj je sa svakim drugim, sa svakim drugim mirisom. Također postoji još mnogo drugih jeli, radnji, postupaka koje su pokuđene, koje nisu u redu, koje utiču na manjkavost našeg namaza, na jeli, nagradu našeg namaza, ako Bog da uz Allahov dozvolu nakon što u našim narodnim emisijama budemo govorili kako ispravno obaviti namaz i šta je potvrđeno, šta je ispravno da se uči u namazu, a šta ne. Dakle, nakon toga govorit još o pojedinim greškama koje se počesto čine u namazu, a dakle utiču na potpunost namaza. Budući da je namaz najbitniji, najvažniji ibadet u našoj vjeri, ono bez čega nema muslimana, potrudimo se, nastojimo da se podučimo namazu što je god moguće više, što je god moguće bolje i da ga na takav način i obavljamo Allahu subhanahu wa ta'ala.